Afrika <clears throat> mūsų visų e, gimtinė kaip žmonių. Na, gimtinė tai gimtinė, e, bet e, ko gero tai toks kontinentas, kuris gana buvo savotiškas fenomenas pasaulio istorijoje, ypatingai, ypatingai naujaisiais laikais. E, ypatingas tuo, kad šiaip tai Afrika, na arčiausiai Europą, čia pat e, iš Portugalijos ar, ar e, Ispanijos, na, Gibraltaro sąsiaurio perplaukia ir Afrika, nieko daugiau nereikia. Iš Sicilijos irgi, iš kai kurių salų ir, ir pakrantės matosi Afrikos, čia pat. Jo labiau buvo Romos imperijos, dar, dar ir Respublikos, tiesą sakant, sudėtimi Ir, ir graikai plaukiojo, ir kolonijas kūrė. Visko tenai toje Afrikoje buvo, bet, bet viduramžiais Afrika pasidarė gana tokiu mažai europiečiam aktualiu ir mažai įdomu regionu. Greičiau jau toks priverstinis ar, ar netyčia. Na, į šventąją žemę plaukiant galėjo ir, ir atplaukti ir į Afriką. Liudviko šventojo kryžiaus žygis, paskutinis iš didžiųjų kryžiaus žygių, jis taip pat uh, buvo surinktas į Afriką. Na, ir Egiptas, tiesą sakant, Afrika, tai galima sakyti europinės civilizacijos lopšys. Bet e, visa tai išgaravo, išgaravo, kuomet Afrika nuo krikščioniškos Europos atskyrė islamo užkariautojai, kurie ne tik, kad e, pavergė ir išnaikino, tiesiog kaip genocidas įvyko krikščionių civilizacijų ir tautybių gyvenusių Šiaurės Afrikoje. Bet jie veikia kaip, kaip na, toks amžinas frontyras, na, patys žinote, įsiveržė į Pirėnų pusęsalį, užėmė dabartinę Ispaniją, pietų Prancūziją veržėsi, buvo sumušti, per kelias šimtus metų išmesti iš Europos. Taip pat nutiko su skverbimus islamo į, į Italiją, Siciliją kurį laiką valdė, pietinė Italija kojas buvo įkėlę. Na, neišsilaikė niekur. Mm, tačiau, tačiau islamo barjeras, už jo Saharos barjeras, na ir, ir dar bjauriau, kad uh, Atlanto vandenyne, ties šiaurės vakarų Afrika, tenai na, sąlygos plaukėjimo ir pakrančių labai šlykščios. Didelė bangų muša, srovės priešingos uh, plaukimui – Ir pakrantės retai ir, ir prastai gyvenamos. Uolėtos, žmonių mažai, nėra ką ten ypatingai veikti. Na, portugalai, jie 15 amžiaus pradžioj, Seutas, jis labai ten neblogas toks uostas Atlantė, užėmė Seutą, įsitvirtino, tapo jų ten baze, vėliau Ispanai perėmė ir, ir, ir savo karūnai pajungė. Mm, e, bet e, toliau negu taškinis, va toks Šiaurės Afrikos užkariavimas ilgą laiką nieko ir nebuvo. Prekyba dar šiaip taip Atlanto pakrantėje vyko, bet, bet ji irgi buvo greičiau tokia prabangos ir, ir greičiau iš bėdos negu, negu iš didelio reikalo. Ir priežasčių tam būta, būta įvairiausių. Viena iš jų geografinė. Ji tiesiog Afriką suskaldo į kelis regionus. E, tradiciškai istorikų, mokslininkų, geografų, Afrika skiriama į du didelius regionus. Tai į Afriką į šiaurę nuo Saharos, tai Sahara ir Magrybas ir, ir truputį na, pietričio Afrikos. Kitaip tariant, musulmoniška Afrika. Tenai vyrauja islamas, tenai e, didelę įtaką arabų kalba turi. Ir nors čia sakyt, kad arabai viską užkariavo, tik arabų pri privažiavo, ne, vietos gyventojai. Kartais buvę krikščionis, kartais buvę pagonis, atversti į islamą, jie sudaro absoliučią daugumą. Ir tiesą sakant, net tos valstybės, kurios e, ir kalba arabiškai, kaip, kaip Libijoje ar Alžyras, ar, ar na, nedaug dievė Tunisas, nes tunisiečiai nemėgsta save kad kas nors juos su arabais painėta. Tai jie nei svajoja, nei nori, nei, nei veržiasi prisijungti, susijungti į kokią nors super Arabiją. O jo labiau su dabartinė Saudo Arabija reikalų turi taip gana atsargiai. Ta pati galima pasakyti ir, ir su Mm, Somalio iškišulio regioną, Raudonosios jūros pakrantę. E, arabų greičiau tenai civilizacija dominuoja, arba arabų musulmonų civilizacija, o ne, o ne arabų etnosas ar, ar valstybinė kažkokia įtaka. Tai gerai, daugiau mažiau, manau, įsivaizduot, kaip atrodo tas ten Magrybas, Šiaurės Afrika ir e, Saharos dikuma. Nėra čia ką daug pasakoti, čia ko gero ne Afrikos istorijos e, objektas. Ir, ir europiečių skverbimasis tenai vyko kaip toksai arabų arba islamo pasaulio užkariavimas ir daužimas. Tęsiasi jisai senai nuo kryžiaus karų ir, ir, ir na, vienaip ar kitaip, galima sakyti, pasibaigė 19 amžiaus pabaigoj, kuomet jei neužkariauja, tai įveda savo visokius protektoratus, globas ir, ir, ir panašias įdomias tokias e, priklausomybės formas e, visai šiauriniai Afrikai. Ten gali likti vietiniai valdovai, kaip, kaip Maroko sultonas, e, Egipte, formaliai kažkada buvęs Osmanų imperijos gubernatorius, bet taip jis e, gubernino, kad, kad e, sukėlė galų gale karą su Osmanų imperija, tą, tą karą laimėjo ir, ir Egiptas tapo pusiau nepriklausomu, tik, tik taip formaliai kažkaip e, Osmanų imperijos dalimi. Bet greitai ten, ypač po Sueco kanalo statybos, na, ten sėkmingai dalyvavo prancūzai ir anglai, Po to Egiptui buvo primestas didžiausias Britanijos protektoratas ir, ir tas Egipto valdovas darė tai, ką Britai liepė. Nors formaliai taip galima sakyti, kad egiptiečių valstybė vienokia ar kitokia forma egzistuoja nuo Napoleono invazijos, nuo mameliukų e, valdžios Egipte sutriuškinimo na, ne tiek ten mameliukų valdžia, kiek, kiek e, tuometinio Egipto elitų jie, jie buvo. Na, Napoleonas stipriai juos apdaužė ir, ir vėlesnis, vėlesnė Egipto istorija ji buvo stip, sti, labiau susijusi su Europos istorija, nei su Osmano imperija ar, ar dar ten kokiais iš viso valstybingumo tuo metu ir neturinčiais Arabijos uh, valdovais. Na ir kitas regionas didysis, tai jeigu į šiaurę nuo Saharos, tai logiška, kad, kad likęs regionas į pietus nuo Saharos. Na taip, taip ir yra. Tai vadinama juodoji Afrika, ekvatorinė Afrika. Tai e, vadinama Svahilio zona, arba na, Lietuvoje labiau pripratę prie, prie savano zonos. Tokia pusdikumių ir pusiau stepių zona. Ir pietinė Afrika vėl su savo dikumom, kalnais, na, šiek tiek vėsesniu klimatu. Tai, taigi, gamtinė įvairovė labai didelė. Nuo dikumų iki džiunglių. Nuo kalnų iki, iki derlingų pievų. Nuo tokio gal nusaikaus, na, na nelietuviško klimato, aišku, bet tokio galbūt uh, ispaniško, pietų Ispanijos klimato. Iki visiško pragaro Saharoje, kuomet na, išgyventi galima tik tai labai ir labai prisitaikius šita įvairovė jį ir, ir gamtinės sąlygos savo davė. Afrika, nu, kaip keistai beskambėtų, jį nelabai tinkanti žmonių gyvenimui. Arba tinka tik tų, kurie mm, natūralios atrankos dėka labai prisitaikė prie, vietinės, mm, prie vietinių sąlygų. Europiečiam ten veikti nėra ką. Mm, galima viešbutį, aišku, su kondicionieriu išgyventi, kad ir Marse, bet Bet e, normaliai dirbti ir gyventi Afrikoje yra nepaprastai sunku. O afrikiečiai taip jie gyvena. Šalia tų faktorių reiktų pridėti agresyvi gamta baisiausiai tropinė, daug visokių kandančių, ligas nešiojančių, visokios nuodingų vabžių, gyvačių ir, ir nariotakojų, ko tik tai nėra ir, ir visi jie kažkodėl žmonių nemėgsta ir, ir visi nori kasti ir kanda baisiai skaudžiai. Naturalios įvairiausių epidemijų, virusų ir, ir kitokių baisybių kel, kelmės vietos. Dabar, aišku, su koronavirusu mes čia linksminomės, bet, manau, atsimenate prieš kokius keturis metus, kas darėsi su ebolos virusu. Na, iš Afrikos tiesiai šviesiai atkeliavęs, be, be didelio vargo. Šiaip taip su juo susidorojau, užkretamumas jo gerokai mažesnis buvo. Nežinote, jau reikia pasistengti, kad virusą, kuris plinta per išmatas, šlapimą ir, ir kraują, ir žūna plus 20 laipsnių temperatūroje iš karto, e, kad juo galima būtų apsikrėsti. Galima apsikrėsti, jeigu valgyti pusžalę mėsą, kraują gerti, ar šlapintis į upę ir po to iš jos gerti vandenį. Bet ebolos virusas tai čia savotiški niekai, jis e, palyginus su, su, su kitom visom lygom, karštinėm įvairiausiom, na ir lygų ir mirčių karalienė malerija, kurią maleriniai uodai nešioja. Apie tai kurso pradžioj išnekėjau. Tai beveik visa Afrika veikiama šitų sąlygų ir, ir pati, patys afrikiečiai visų tuo serga Ir tiesą sakant, gyvenimo trukmė nėra pati ilgiausia. Bet šalia to dar e, ir visiems atvykusiam nuo, nuo, nuo viso to spaudimo Afrikoje pasidaro labai ir labai blogai. Kaip minėjau, išgyvent gali, bet e, surenkti kažkokią tokią grandiozinę invaziją, pasiūsti šimtą tūkstančių kareivių, tuoj mes šią Kongą užkariausim, nepavyks niekam. Labai blogai baigsis. Užkariaudavo europiečiai, užkariaudavo, užkariavo bet e, daugiau tokiom priemonėm kaip Britai Indija, o ne grynų tokiu kaip Ispanai Amerika. Ant žirgo, špagą į rankas ir, ir, ir pirmin. E, pati Afrika, joje, kadangi labai vėlai ėmė formuotis na, valstybės tokias, kaip mes suprantame, valstybingumas buvo, jisai senas, niekuo čia ne, neprašiau negu nu, kokio šiaurės ar vakarų Europoje, bet jisai na, toks taškinis. Uh, gentis nedidelė, nedidelis miestelis kažkoks, galbūt net, net, net koks miestas, kuriame visoji tai valstybei 20-30 tūkstančių, tai gentinis valstybingumas ir, ir jisai buvo būdingas Afrikai. Tiesą sakant, jisai ir liko būdingas iki 20 amžiaus, o kai kur ir dabar būdingas toks uh, fenomenas kaip tribalizmas vadinamas. Uh, kuomet e, yra valstybė, yra pilietičiai, yra pilietiškumo savoka, yra etnoso ir nacijos net savoka yra. Yra ir, ir tos e, gal nacijos viduje kelios tautos, kurios su savo rašytinė kalba ir visa kita, bet kai tik tai reikia kažką spręsti, ima dominuoti genties interesai. Arba klano interesai, ar kažkas tokio ir e, iš dalies ta nesibaigianti ir tiesiog fantastiška Afrikos korupcija ir yra nulemta to, kad e, jeigu aš tapau švietimo ministru kažkokiai valstybei, tai visi mano genties nariai dirbs mokytojais. Nesvarbu, kad jie rašyti ir skaityti nemoka. Ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Neįmanoma su, su, suderinti interesų, kokius nori ten daryk e, parlamentus, Vėlgi nesakau, kad čia visoj taip Afrikoj, bet šitas yra, ir, ir yra stiprus ir, ir ta liekana, jį, ir atavizmas nėra jau čia tokia atsitiktinė. Tai e, tūkstančių metų mm, tipiškos afrikiečių na, valstybės ar, ar valstybės užuomasgos e, palikimas moderniose valstybėse. Smulkių valstybėlių, kaimų valstybėlių e, kraštas. Kai kada jos galėjo susivienyti, gana didelius junginius, bet dažniausiai tai nepavykdavo. Visą tai pagimdė ir e, tą didelę Afrikos etnografinę įvairovę. E, šiuo metu yra apie 3000 visokiausių etnosų. Na, toli gražu ne visi jie gali ten išaukti kažkokią tautą ir, ir, ir taip toliau. Tai, tai taip nėra. Ir Afrikoje apie nu, tūkstantis kalbų egzistuoja. Vėlgi dauguma jų nėra tokios, kad galėtų na, tapti konsoliduojančių vienetų ir panašiai. Labai dažnai tai vienos kažkada buvusios prokalbės, suskilimas į daugybę atskirų šakų šakelių. Na, analogija gal ne visai vykosi, bet įsivaizduokite, va, Lietuvą turime keturias tarmes – Na tai būtų va kokia Lenkija ir joje būtų kokia 40, nes 10 kart didesnė Lenkija, 40 tarmių. Ir tos tarmės e, skirtusi kaip žemaičių nuo dzūkų. Tai jau žinote, ten tie šiaurės Lenkai nieko nesuprastų, ką kalba e, pietų Lenkai, e, rytai nesusikalbėtų su vakarais. Afrikoje tai joks nestebuklas taip ir yra, beveik visur. Antroji skaidrė yra čia tos pačios bendrosios e, afrikinės kalbų grupės e, ir jos greičiau atspindi gal ne tiek pačias kalbas, kiek, kiek, kiek, kiek, e, kiek net ir rasinės afrikiečių ypatybės. Na jau kaip minėjau, šiaurėje į pietus nuo Saharos vyrauja na, arabo af, afrikietiškos visokios kalbos, dialektai ir, ir panašiai e, savo laiku išstūmė Saharos ar, ar Etijopijos kalnyno aukštumas, vadinamas e, Nilo Saharo kalbinės grupės. Na tai taip, šiaurė nuo, nuo Saharas vyko aktyvus e, rasų maišymasis ir ten nėra tokių ryškių jodaodžių, niekad ten tiesą sakant negroidinis bruožai žmonės ir nedo, nedominavo, tai greičiau vadinamas šiaurės rytų Afrikos tipas. Na, aukšti, liekni, na, etijopai kaip atrodo, tik tai šviesesni gerokai, nes maišėsi su europiečiais, maišėsi su, e, su antikinio visų pasaulio ir, ir galiausiai su arabai stipriai maišėsi šviesoka oda, dažnai ten tokie mm, mulatizacijos ar metatizacijos ar kokie ten procesai vykia. Mm, ne, ne tie žmonės, kokie gyveno prieš 8000 metų. Nilo Saharos kalbinė grupė, kaip minėjau, taip e, atspindi e, daugiau čia tuos afrikiečius, kurie gyveno, na, Romos laikais buvo žinomi. E, Nigerio Kongo, čia pagal upės, o ne, ne, ne pagal Nigerius, e, taip e, amerikiečių vergvaldžiai negrus vadindavo, vergus. Nigerio Kongo kalbų grupė, tai čia taip ta jodoji, jodoji, nes ten vietos gyventojų iš tiesų oda tamsi, Kaip kalbama apie juodaodžius, negrus ar negroidinę rasę, būtent jie e, turimi dažniausiai omeny, nors jie na, plačiai gyvena, bet jie apie pusę Afrikos gyventojų sudaro, nėra jie visiškai jau tokie. Na ir pietiniai Afrikoje į dykumas e, su, suvaryti ksosa e, tautybių grupė, na, dažnai ten bušmenais juos vadina ir visokiais šalia jų gyvenančiais e, panašiais. Tai tie vidurio ir, ir, ir nuo Kongo baseino į pietus gyvenantis Afrikos gyventojai, kuriuos išstūmė masinė afrikiečių migracija, kuri beje paskutinė didžioji įvyko netaip ir senai. Pasirodė europiečiai 15 pabaigoje 16 ir, ir tuo pačiu metu vyko masinė bantų vadinama bantų kalbinės grupės ir, ir tautos, ir ne tautos, na ne visai ten to, apie tautą turbūt galima kalbėti, bet bantų etnoso migracija į Pietų Afriką. Ji nušlavė, ten iš tiesų nušlavė ir, ir kaip didysis tautų kraustimasis Europai, taip ir e, bantų veržimasis suvarė ankstesnius gyventojus į bantam nereikalingas vietovės. Arba visiškai džiunglės neįžengiamas, arba į dykumas ir, ir kalnus. Bantų beje kartais e, net antropologai bando išskirti į atskirą rasę, nes jų oda jie nejuodi, pas juos šnervės, ne, ne, ne, na, kaukolės forma skiriasi, jie aukšti, tai vieni iš aukščiausių e, žemės gyventojų. Mm, pilkšvos tokios odos, rusvai pilkšvos. E, ir bent jau nuo tų, kuriuos jie užkariavo visų e, ksose ar didžiųjų ežerų regione gyvenančių, jie labai skiriasi. Jie kariai, jie gyvulių augintojai dažniausiai buvo, jie bronzos amžiaus e, na, ginklus naudoja. Tiesą sakant, tai taip, jau 16 amžiuje koks ten bronzos amžius, jau tūkstantis metų ir Afrikoje geležies amžius. Afrika šio požiūriu atsiliko, ta prasme, kad jie geležį masiškai ima naudoti pačioj toj tikroji Afrikoj tik apie 5-6 amžių po Kristaus. Na tai šiuo požiūriu net ir, na ne net ir Lietuva, bet, bet Lietuva Afrika lenkia tūkstančių metų. Ir taip, geležies, e, geležinių ginklų vartojimas e, suteikė didelį pranašumą prieš tuos ten visus bušmenus, pigmėjus ar, ar, ar, ar net ir, net ir tosą, kurie irgi daugiau ar mažiau vertėsi gyvulių auginimu, bet tokių gyvulių, žinote, oškas ten šunis ir, ir su jais pusiau medžioja, pusiau, pusiau, pusiau, pusiau. Afrikoje, šalia Afrikos yra regionas, kuris apgyvendintas išeivių iš Azijos, tai yra Madagaskaras, Malagašai nieko bendros neturi su, su Afrikie. Afrikietai iš Indonezijos regiono jau nežinia kada ir nežinia kaip ir, ir, ir, ir dideliais išeina kiekiais atvykusių žmonių palikoniai, jų ir, ir išvaizda, ir, ir roda, ir, ir civilizacija, ir kalba skiriasi nuo, nuo likusios Afrikos labai m, mm, stipriai. Europinė invazija, aišku, ir, aišku, ir savo pėtsakus paliko, bet e, kaip vėliau pažiūrėsime, tai tie pėtsakai gana tokie taškiniai. E, ypatingo maišymus, e, tokio, koks vyko Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Afrikoje nevyko. Ir čia ne dėl to, kad europiečiai rasistai negalėjo ar nenorėjo turėti reikalų su, su, su, su vietos gyventojais, šeimų sukurti vaikų augintinę. augintinę. Gamtinės sąlygos tokios, kad nelabai ir sekėsi. Atsiliko Afrika valstybingumo, kaip minėjau, kūrimo prasme ir, ir galit ketvirtoji skaidrė, skaidrė pažiūrėti, išskyrus, na, e, Egipto ir greta Egipto Sudano ir, ir greta Sudano Aksumo, Aksumo, vėliau Etijopijos valstybės, civilizacinius centrus ir tiesiog civilizacijas turbūt galima ir taip įvardinti. Nu, dar beje ir, ir stipriai pasaulio istorijoje pirmaujančias civilizacijas. Visoje kitoje Afrikoje rimtų valstybių kūrimas prasidėjo tik tai gerokai po Kristaus – ir tiesą sakant e, beveik tūkstančiai metų po Kristaus. Tai, ką mes žinome apie dabartinės e, pirmasias valstybės, tai arba didžioji Zimbabvė, e, arba Ganos, Malio, Songhai, ten viena kita keitusių imperijų, ar ekvatoriniai Afrikoje, Kongo, tai jos visas, na, anksčiau, anksčiausiai yra kokių nors devinto amžiaus po Kristaus. Tai šiuo požiūriu afrikietiškos valstybės, jų senesnių negu kad e, Lietuva, e, tiesiog nėra. Ir, ir, ir <laughs> tai nėra. Tai fiziškai ne, nebėra, jau, jau, jau 19 amžiui tokių nebuvo. Bu, buvo sunaikintos ir toli gražu ne europiečių užkariautojų sunaikintos. Bet net, net tų tokių valstybinių civilizacinių centrų tenai nebuvo. Išskyrus vieną išimtį, tai jau mano minėta Malio regioną, visur kitur vienokiu ar kitokiu civilizaciniu, vėlgi civilizaciniu, ten kaip Ife ar, ar, ar kiti, na, miestas valstybė. Buvo, buvo, pasikeitė kažkokios gamtinės sąlygos, atklydo užkariautojai, išnaikino ir tik archeologai iškapsto ir, ir po to štai sako. Čia buvo kažkas tokio legendos folklorinės likusios, na, jomis remiantis kažką galima mm, atkurti. E, taip, prie Afrikos ypatybių dargi reikėtų pridėti prakeiktą musę CC, kuri nešioja vadinamą miego lygą. Ta miego lyga nieko ten jokingo, jį nervus paralyžuoja, e, kastas žmogus e, numiršta, na ir žmonės gali mirti, bet miršta visi naminiai gyvūnai. Ir čia va jau taip gavosi. Saharoje, tai kokią tu ten žemdirbystę užsiimsi, patys suprantate. Toj Svahilio atsiprašau, nesvahilis, Sahelio ar, ar Savanų zonoje. Ten žemdirbystė galima, bet ji tokia na, neprognozuojama. Gali 50 metų iš eilės būti normalūs derliai, Po to septynis metus iš viso niekas neauktų, po to du metus vėl ten superderlius ir, ir dešimt metų nieko nebus. E, remtis toj zonoje vien tik žemdirbystė buvo labai sunku. Ir, ir ten, ten, kur gyveno ir kūrėsi kažkas panašaus į miesto civilizacijas, jos visas buvo, na, kaip, kaip tiesą sakant, ir Egiptas. Upės pakrantės civilizacijos penki kilometrai nuo tos upės ir prasideda Velneva, kurio greičiausiai gyvensi trumpai, bet, bet, bet už tai su daugybė nuotikių ir, ir, ir, na, ir nelaimingai. E, Svahilio zonoje būtų galima už, e, ot, prekyba Svahilio, e, Sahelio zonoje būtų galima užsiiminėti e, daržininkystę, būtų galima arklius sauginti, karves ir taip toliau. Musė cecėja skando ir, ir visi žūna. Dalis gali išgyventi tą musę cecėja įkandimą, įgauna imunitetą ir, ir galima naudoti, bet tik tai nedidelė dalis, greičiau atsitiktinumas dauguma žūna ir, ir taip jau gavosi, kad ten, kur galima būtų arti, sėti, rakėti, tūkstančius metų nebuvo kaip tai padaryti. Vienintelis gyvūnas, kuriam niekas nebaisu, tai be abejo šetono mylimas sutverimas – oškos kurios, aišku, gerai, geriau negu nieko, bet jos e, nu, nugriaužia viską ir, ir dar stipriai prisideda prie, prie e, tų pusdikumų savano nikimo, įrimo ir vertimo dikumom, nes gali oško sunaikinti bet ką, bet kur ir, ir, ir bet kokiu kiekiu, jeigu jų labai daug. Tai taip jau gavosi, kad Afrikoje arklininkystė buvo greičiau išimtis nei taisyklė, ir kavalerija, ir raitelių būta, ypač šiaurinėje Afrikoje, į šiaurę nuo, nuo Saharos, bet e, taip, jie, jie tenai buvo, kur musės CC nebuvo. Kitur, kitur jų mažai, labai saugot reikia, na ir klei bendrai, ypač koviniai, ypač veisliniai, tai ten lepus gyvūnas, lepesnis už lepiausią katiną ar, ar kokį ir čyro terjerą, ir, ir žmogus dešimt kartų uh, sunkesnėm sąlygom sėkmingai gyvens arklys, nusteps per, per, per dvi dienas ir, ir nieko tu jam nepadarysi. Atkaklus jie užsispyrė. E, na ir taip, išvengia Afrika išvengia daugybės civilizacinių atradimų, išvengia keitimas e, žemės ūkio produktais. E, vyko, vyko. Na, turiu omeny, ką, ką galima auginti, ką negalima. Sakykime, labai vėlai grūdinės kultūras ima auginti, tokias kaip kviečius ir, ir rugius. E, ryžius gana vėlai, Na, bulves, pomidorus, kakavą, tabaką atveža europiečiai, bet čia jau, kaip sakant, visai paskutinių kelių šimtmečių laimėjimas. Ir galvoti, kad Afrikoje, na, čia tokie būtiniai rasistai Lietuvoje būna, kurie įsivaizduoja, kad Afrikoje guli ant žemės ir bananai auga. Na visų pirma, daugumoje Afrikoje jokie bananai, ypač tokie savo ir savaime neauga, čia Pietų Amerikoje tai vyksta. Antra, niekas ten nieko ne, neguli, dirbti reikia daug, sunkiai, žemdirbystė yra Afrikoje irgi tokia katorgininko vertas darbas. Europiečiai atvykę labai retai norėdavo ją užsiimti. Irgi viena iš priežasčių, kodėl europiečiam labiau patiko Šiaurės Amerikos, o ne visai čia pat esančios Afrikos mm, sąlygos. Atrodytų važiuok ten, užsigropsi žemės, ne. Užsigropsi savo darbą sunku ir, ir, ir atkaklų, ir nuobodu. Na, kitur taip, tropinės liūtis su jų sezonais – karštis toks, kad, kad nukrisi ir neatsikelsi. Tiesiog gali labai lengvai saulės smūgį gauti. Patys afrikiečiai jie dieną ir miega, iš tiesų, jiem neįmanoma ten išgyventi kitaip. Tikras visuomeninis gyvenimas prasideda naktį, kai truputį atvėsta, o kažkas panašaus į darbą, tai 3-4 valandos ryte, na ir gali 3-4 valandas vakare padirbėti. Tai tikrai ne, ne tas kaip Europoje, kaip jau atsikels, uh, saulė nepatekėjus, tai ir, ir ars ten savo tą rimą iki, iki kol saulė nenusileis 12-14 valandų pavasarį ar vasarą. Afrikoje tai neįmanoma numirsi po dviejų dienų taip darydamas. Tai taip, atrodyt galėjo visai afrikiečiai. Jo labiau Afrikoje, daugumoje Afrikoje niekas ten ir nuogi nevaikšto, ir seksualinis gyvenimas, tai palyginus su, su anglikonų fanatikais ar, ar prancūzų, tai tokia seksualinės revoliucijos ir išsilaisvinimo zona Afrika, be jokios abejonės. Bet palyginus su Azija, su Ramiojo vandenyno ar su indienų seksualiniu gyvenimu, tai Afrikoje tvarka tokia griežtesnė gerokai. Bet vėlgi, jau kalbėjau, savi svetimi ir rasizmo kilmė, e, šitie klausimai buvo pakankamai svarbus. Na ir pagaliau, na tai tegul ir tų valstybių ypatingų nėra, tegul ten e, neturi kažkokio europinio norago ar, arba vežimo europinio ne, neįvaldė, bet ginklus tai valdė. Ir ypač Saharos regione, tai visokie įvairiausių didelių ir mažesnių sultonų raiteliai, šarvuoti galėjo būti. E, Šaunama ginklą tikrai europiečiai nenustebino, kai, kai, kai atvežė į Afriką. Viską jie buvo matę iš islamo pasaulio ir kur galėjo perėmė. Tiesa, elgimasis su ginklais, na, buvo afrikietiškas. Idėja, kad reikia ginklus sutepti ir valyti, buvo nesuvokiama. Svarbu, kad blizgėtų. Svarbu, kad garsiai šaudytų, į ką pataiko, netaip ir svarbu. Na, kaip sakant, čia jau mentaliteto skirtumai buvo. Mm, kareiviai iš afrikiečių, švelniai pasakius, iš daugumos buvo šiaip sau. Ir daugiausiai europiečiam bėdos e, sukeldavo e, tos afrikiečių visuomenės ir valstybės, e, kurios arba buvo tokios pusiau medžiotojai, arba rėmėsi tiesiog amžinų plėšikavimu, na, karas kaip gyvenimo būdas, va, toks, Afrikos kazokai, ar, ar ar nežinau kas čia tokie. Na, banditais nepavadinsit, ne, valstybė, bet jos biudžetas 99 procentai iš karo grobė. Nu, tai jie kiek, kiekvienais metais nuolatos ir kariauja. Atvyksta Britai ir pradeda aiškinti, o ko jūs čia kariaujate. Tai. Na ir, ir, ir paaiškinti neišeina, o ko mes čia kariaujam. Ir prasideda tada jau karas su Britais ir, ir jų sąjungininkais. Bet net ir tie, kurie nu, užguiti, nuuiti, nuvaryti dykumas, kokie nors bušmenai, E, pigmėjai, Sudano dikumų gyventojai, jau nekalbiau apie masajus, kurie ten tik karves ganyti ir, ir kariauti iš principų, daugiau nieko nenorėjo daryti ir nieko nedarė. E, jie visi galėjo priešintis ir galėjo priešintis labai e, rimtai, nieko čia tokio europiečiai iki 19 amžiaus nuostabaus neturėjo, išskyrus taip. Šį vietą, kaip žinote, turėjo, tai plieninius ginklus – europinę discipliną. 3, 4, 5 metus karo akademijoje mokytus ir paruoštus karininkus ir samdytus kareivius, kuriem viskas tas pats nueis ir, ir, ir padarys, ką jam liepsi be jokių ten religinių ar dar kokių bėdų ir, ir, ir sumetimo. Tai gerai, Afrikos karinis potencialas buvo gal ir mažesnis negu Indijos subkontinento, bet jis nebuvo nulinis ir jo labiau nedrebėjo nu, išgirdę ir pamatę europiečius. A, beje, kiek galėjo Afrikoje gyventojų gyventi, nu, čia tas klausimas, kad kiek norėjo, tiek, tiek ir galėjo gyventi. Bet daugiau mažiau sutariama, kad e, apytikrai, ko gero, nuo 15 amžiaus iki 19 amžiaus Afrikoje gyventojų skaičius buvo apytikrai vienodas. Na ir tas vienodas apie 100, 110, 120 milijonų gyventojų. Tai vienas prie vieno lyginant tai beveik atitiko gyventojų skaičių Indijos subkontinente arba Europoje nebuvo tos, kaip dabar visokios panikos ir baimės, kad štai tų afrikiečių jau kad prisiveisė, jau kad jie kaip, kaip bėga, visus nušluos, Europa bus juoda, juoda ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Tokių klėdėsių nebuvo, nes ne, nebuvo iš ko taip klėdėti. Na ir tiesą sakant, ir dabar jeigu jau kažkokiu demografiniu sprogimu ir, ir spalvotų pavojų reiktų Europoje baidytis, tai reikėtų ko gero bijoti Indijos ir Kinijos, o ne, ne Afrikos, kurioje demografiniai procesai šiuo metu vyksta ir vyksta pagal tą patį tipą, kaip, kaip ir Europoje. Miesto visuomenė susikuria, antra, trečia karta jau tenai augina vieną, du vaikus ir, ir jokio vidinio sprogimo demografinio nevyksta. Bet e, kurį laiką taip tas vyko. Na taip, dargi reiktų pridėti ir religijų klausimą. Tai į šiaurę nuo, nuo Saharos e, islamas ir karinis islamas, užkariaujantis. Net ne džihadinis, kuriam preteksto reikia. Matot, džihadą paskelbti musulmonam reikia, kad būtų e, prieš krikščionis arba žydus. Reikia, kad atseit kažkas juos ten mirtinai įžeidė, užpuolė, nuskriaudė. Aha, karikatūrą nupieš. Mm, Prancūzijoje kažkas nupiešė karikatūrą, dėl to eisiu su peiliu ir visus papjausiu. Tai taip čia va tipiškas islamistinis idiotizmas, jų, jų mąstymo viršūnė ir nieko daugiau jo sugalvoti negali. Bet tai čia prieš knygos žmonės, prieš krikščionis ir, ir žydus. Muhamedas liepė, kad negalima, čia broliai musulmonų na, ta brolystė tokia savotiška šiais laikais pasidarė. O prieš tuos, kurie garbina ten akmenis, kažkokius džinus e, ar dar nežinia ką, kitaip tariant, pagonis, musulmonai turi teisę kariauti be jokio preteksto. Tai vat, e, islamas veržėsi ir kariavo be ypatingai jokio e, papildomo preteksto. E, Ir tas veržimasis, na, jis ir dabar nesibaigęs. Sudano skilimas iš šiaurės e, islamistinį ir, ir pietų krikščionišką Sudaną, va, paskutinės naujausios Afrikos valstybės atsiradimas yra tas. Visokių ten Boka Haramo ir, ir kitokių siautėjimas. Somalio virtimas pasaulio išvietė islamistinė šešių valstybių samplaiką. Dabar iš Omano dar, dar ir šiaip taip ten valdoma irgi yra tas. Na, šių dienų Etijopijoje. Ten vietiniai musulmonai su islamistais Eritrėjoje kažkokį vidinį karą drąsų, kai pradėjo, centrinės valdžios net neatsiklausė, tai gražu žiūrėti. Taip, europiečiai atnešė krikščionybę ir šiuo metu, na, geografiškai dauguma e, Afrikos, kaip ir vienokia ar kitokia krikščionis, 60 procentų, daugiausiai katalikai, nes kur prancūzai ir portugalai pa, pa, pasidarbavo ten katalikybę, anglai savo įvairiausių sektų ir, ir judėjimų atnešė, na, vokiečiai savo, kur, kur iš viso liuteronybę priėmė. Bet tai yra, yra apie kelis procentus, devynis ar dešimt tų, kurios galima pavadinti vietinių religijų išpažinėjais. Tik vėl čia tas pats įvyko kaip, kaip ir, ir Karibų jūros regione ar, ar, ar Latino Amerikoje. Sinkretizmas garbina Dievą bažnyčiose, tai tiesa, kur didžiausia pasaulio katalikų bažnyčia pastatyta. Tai aišku, kad, kad ne Vatikane ir, ir ne Amerikoje, ir ne, ne, ne, ne Lietuvoje, o Dramblio kaulo Respublikoje, tenai žmonės tikintis susirenka, daug jų. E, tai taip, bet jie, na kaip čia pasakiau, sekmadienį melžiasi Dievui, Kristui ir Marijai, o kitom dienom gali ir vietiniam kokiam ten jeigu jisai padeda medžioklė žvejyboje ir žemdirbystė, tai ką, ką, ko, kogi ne. Mm, žodžiu, ir, ir islamas ten, ir katalikybė tokia labai savotiška, ir islamo atveju tai galų galę kai kuriuose regionuose suvaidino savo vaidmenį. Matot, krikščionim uh, tie vietiniai, kurie priimdavo kokios nors formos krikščionybę, automatiškai iki va, to modernaus rasizmo, iki Hitlerio laikų, jie automatiškai tapdavo lygiais e, ar beveik lygiais su europiečiais. Tuo tarpu islamo pasaulio, kad tu priemi islamą, bet tu truputį kitaip meldiesi, kitaip atrodai, kažkaip moteris čia per daug teisų turi, tai labai lengvai atvesdavo prie to, kad apkaltindavo, kad tie visi afrikiečiai, musulmonai yra iš tiesų tai tokie slapti islamo nekentėjai ir eretika. Ir su jais reikia kariauti dar baisiau negu kad su e, pagonim. Čia irgi to būta ir stebėtis, kad Afrika visokių islamistų lizdu, tai ne dabar, ne dabar tai pasidarė. 19 amžiaus vidury pasidarė. Stebėtis e, nereikia. Stebėtis reikia, kad ne visa tokia pasidarė. E, gerai, Saharos e, klausimas, jisai buvo didžiosios kontinentinės prekybos klausimą. Kitaip tariant, per Saharą vedė tūkstančius metų kupranugarių dažniausiai, vienakuprių dažniausiai, karavanų keliai, bet jų septintoji skaidrai galit pažiūrėti, netiek ir daug ir buvo tų, tų kelių. Šeši septynė su įvairiausiam variacijom. Kelionė buvo, saugok dievę, trys mėnesius, kartais keturis. Na kaip, va, karšta tenai jau, ne ta žodis. Mėgoti dieną tik tai galima ir tai stengdavosi kuo trumpiau visą laiką judėti. Tai ten vien nuo tos nemigos e, trijų mėnesių galėjo karavano keleiviai galą gauti. Ve, vežtis privalai viską, nes nieko pakeliui nebus. Tiesiog nieko ir, ir, ir niekur. Tai vėlgi e, labai logistika brangia padaro. E, nuvykus kirtų Sacharą, vėliau jau tie visi kupranugariai, ar, ar gal ten kokie mulai, asiliukai, ar, ar dar kas buvo, visi jie tiesiog papjaunami, nes nebeverta jų atšerinėti, jau, jau jie viskas pakirstas organizmas. Tas irgi nepaprastai brangu. Saharui orientyrų nėra, smėlius pustomas, paklysti nėra lengviau. Tiesa, aišku, debesų nėra, pagal žvaigždės kažkiek gali keliauti. Bet e, na, rezultatas buvo tas, kad e, vedliai karavanų dažniausiai akli žmonės, kurie užuosdavo anksčiau keliavusių karavanų kupranugarių ir žirgų šlapimo ir prakaito kvapą. Ten palyja Saharai, palyja per metus vieną kartą. Du. Kartais gali tai palyti, kad upės atsiranda ir, ir na, yra tų ne vienas atvejis e, vadis, na, buvusių upių vagos ir ten nakvoja ar kas, tai, tai dar įsigudrina žmonės Saharoje ir prigerti netikėtai mėgodami naktį. Visko nutinka. Bet e, iš principo taip, kelionė tokia pragariška. Ką ten vežioti buvo galima tokiom sąlygom? Tik tai prabangos, tik tai negendančias, tik tai labai lengvai gabenamas prekes. Na, tokių prekių buvo iš esmės trys. Viena tai, na, na, grubiai tariant, dramblio kaulas, kurį mėgo labai stipriai. Antra prekė – auksas. Jo Afrikoje buvo, yra ir, ir, ir tikiuosi dar, kad kur, kur nors ką nors ras. E, ir trečia prekė – druska. Sahara buvusi jūra, išžiūvusi, Ir, ir ten yra tų drus, druskos klodų, tiesiog paviršiai, pjaukai ir, ir, ir, ir gabenkis. Kam, kam tos druskos tie, tiek reikėjo? Daugiausiai Afrikos ir, ir Šiaurės Afrikos gyventojams tų luitų reikėdavo. Mato, ten tiek žmogus prakaituoja tavo klimato sąlygom, kad privalai ir, ir maistą aštrų ir stiprų valgyti, bet ir tiesiog druską vartoti žymiai didesniais kiekiais negu kad europiečiai. Nes priešingų atveju galima numirti po keturių mėnesių, jeigu maitintis taip, kaip mes Lietuvoje maitinamės. Mineralus pastovus didelio vandens kiekio gerimas išplauna iš organizmo kaulą, ima silpnėti ir, ir kraujo kokybė suprastėjo, galiausiai žmogus nusilpsta ir numiršta. Taip, kad nori, nenori, druskos reikėjo, reikėjo daug, Sahara tam puikiai tiko, vežiojo. Bet pasikartosiu, tai buvo labai jau tokie ekskluzyviniai dalykai. Tas pats lietė beje ir vergus. Tam, kad įveikti Saharą, reikėjo būti suaugusiu minimum, labai sveiku, o kitaip tariant, tai tik tai jauni ir sveiki vyrai moterų, vaikų ar, ar senų žmonių prekyba transsaharinė buvo beprasme, jie pakeliui numirs. Ir dažniausiai to, to, tokie vergų skaičiai ir, ir nepakliūdavo. Na, kas natūraliai atveda mus prie, prie vergų prekybos, tai nepaisant šių, šių dienų visokių triukšmo ir kaltinimų dėl visko, kas pasaulio bloga europiečių ir krikščionių ir imperialistų. Vergų prekybą užsiemė Afrikoje daugiausiai musulmonai, užsiemė nuoširdžiai, apie 800 metų jie plėšė, grobė ir vežė afrikiečius. Tik tai matote islamo pasaulį, niekur afrikiečių bendruomenių nėra. Jokių vergų palikonių. O Amerikoje ir, ir Europoje pilna. Kodėl čia taip? O todėl, kad nenorėjo islamo vergų gaudytojai, kad, kad vergai iš vienos pusės daugintųsi, vyrus veždavo, ne, ne moteris. Daug jų naudodavo na, islamo visuomenėm būdingam haremam, tai yra iškastruodavo, vaikų negalėdavo turėti. E, ir e, trečias dalykas, Europoje prekyba vergais, va ta modernioji 16, 17, 18 amžiaus, 300 metų vergvaldystės, ji buvo komercinė. Vergas kainuoja, jis gatvėje nesimėtų. Jeigu tu jį atsiveši ir jis po dviejų metų numirs, tai, tai čia tavo biznio planas užlūgęs. Tuo tarpu islamo pasaulio vergų plantacijose, fabrikuose kažkokios, na ten tų fabrikų nelabai buvo, bet kažkokiose tokiose sferose, kurios duoda greitą ir aišku pelną, jų tiesiog ne, ne, neišvystyta ekonomika, nebuvo, tam nenaudojami. Jie naudojami nešvariausiam darbam, kurių musulmonai nenori atlikti, jie naudojami rizikingiam darbam kokiem nors, jie naudojami va, namų tuo nešvariausių darbų atlikėjų. Namų, namie nuolatinė vergovė tokia. Neapmokamas tarnas vadinasi. Ir mirdavo jie nuo, nuo tokių darbų greitai ir nesirūpino jais. Ir požiūris buvo rasistinis, tik tai primityviai rasistinis. Jis ir dabar toks išlikęs. Meko ir Medinoje musulmonai, taip sakant, balti ir, ir geltoni savo gyvenimą gyvena, o jodavodžiam palikta savo, maišytis jokių būdų neleidžia, nors šiaip tai, na, musulmonai, broliai, islamas. Islamas islamo, vergovė vergovė. E, arabų, daugiausiai arabų valstybės tą prekybą užsėmė, bet ne, nebūtinai, ne, ko, ko, ką jau čia arabai, kuo turkai blogesni, kuo, kuo marokiečiai, e, kuo visokie berberai, žyro gyventojai ar egiptiečiai, nieko jie neblogesni, jie irgi užsėmė masinę vergų gaudimą, pirkimų ir vežimų. Ir tai iš tiesų masinis jis buvo, tai ne, ne pavienis, kad ten. Kiekvienais metais vyksta arba perka, arba užkariauja. Saharos regione daugiau užkariavimas ir, ir grobimas vyko, arba perpirkinėjimas karo be laisvių, o štai e, Indijos vandenino pakrantėse, na ten daug ir negalėjo labai atplaukti. Tai daugiausiai prie na, į šiaurę nuo Mozambiko pakrantės e, atsirado visa eilė prekybinių miestų, arabų prekybinių miestų ir jų pagrindinė prekė buvo vergai, e, perkami ir vežami gana dideliais kiekiais, ilgainiui e, tos jų atstovybės įsiskverbė ir į Afrikos gelmes, ten daugiau buvo taip, ne, ne, nebe grinai grobiamoji, bet tokia komercinė vergų prekyba. Ir nukentėjo Afrika nuo musulmonų prekybininkų lygiai tiek pat kaip nuo europiečių. Europiečiai išvežė apie 6 milijonus ir musulmonai išvežė apie 6 milijonus. E, tiesa, europiečiai, na, kaip sakant, kapitalizmas visą savo didžiąją veiklą sugebėjo įgyvendinti tuos 6 milijonus iš esmės per 200 metų intensyvos prekybos. Mm, arabų, musulmonų pirkliai iš viduramžių – su jų silpnoku kapitalu, jie visko išvežė, tie tokį patį kiekį išvežė tik tai per 800 metų. Na, ką moka europiečiai, tą moka. Greitai, daug ir efektingai. Čia jau mm, nepasigirsta, taip sakant, niekas nepadirs. E, gerai, E, kalbant apie vergus, e, reikėtų paminėti vergų prekybos e, labai stiprų poveikį Afrikos valstybėm. Jis panašus į tas actekų kanibalų, taip sakant, civilizacijos poveikį, kai valstybių raidai. Afrikoje egzistavo natūrali, nenatūrali, bet tiesiog va tokia nuo antikos laikų ar, ar viduramžių vergovė, vietinė, paprasta. Tai galėjo būti užkariauta, pa, pavergti kaimininės gentis, galėjo būti nusikaltelius vergais, paversdavo visokius pralaimėtusius ir, ir panašiai. Egzistavo jį visą laiką, egzistuoja tiesą sakant ir dabar kai kuriuose, dažniausiai islamo valstybėse. Na ir, ir tų vergų kiekis ten buvo nuo 8 gal iki 12 procentų, va toks. Tai 8 ar 12 procentų, tai beje tiek vergų būdavo normanų, na, vikingų, iškariautojų įvairiausių visuomenėse. Tik tiek, kad ten tie vergai būdavo airiai, kokie anglai ar, ar dar kokie rusai, pa, pa, na, ne, ne dabartiniai, o jų protėviai, pagrobti, išvežti ir, ir, ir parduoti. Čia irgi nieko naujo. Tiesa, kažkodėl Europoje apie normanus, apie skandinavus, kad tai buvo vergvaldiškos visuomenės, niekas netrimituoja šiais laikais ir, ir taip na, linksmi tokie su ragais vikingai ar, ar, ar su neiškiais fetišistų rūbais serialuose bėgioja. Mm, už kokius pinigus bėgioja, na, va, iš, iš, iš tų vergų truputį darbo ir bėgioja. E, na, tiek to, e, Normanus palikim ramybėj, grįžkim į Afriką. E, kasgi susiklostė, kai prasideda va, ta iš pradžių prekyba su musulmonais, o vėliau prekyba su europiečiais. O kartais ir vienu metu ir su tais ir su tais, kam labai, labai pavykdavo. E Nutiko tai, kad valstybių vadovai greitai pajuto, kad pagrindinės jų biudžeto pajamos yra iš prekybos vergais. Nereikia net mokesčių rinkti, reikia kasmet kariauti. Užpuoli kaimynus, prigaudai vergų, parduodi ir visus metus laisvas. Geriau negu mm, vargti su tais tom ten oškom ar, ar, ar kas, kasti ten kokį varį ar, ar, ar rūpintis miesto augimu. E, te reikia, aišku, karių profesionalių Te reikia organizuoti, te reikia mokėti žmonės grobti. Bet žmonės, matote, netriušiai. Užpuoli kažkokią gyvenvietę, apiplėši. Kiek praeis laiko, kol joj vėl užauks nauja karta, kurios galėsi pagrobti. Na, galiu pasakyti, 16-17 metų. O gali ir daugiau. Kartą to, po tokio antpolio išsilakstys visi ir, ir, ir jeigu jau kartą sugebėjo vergų gaudytai pasiekti, tai jie ir, ir toliau įjungs kasmet lankysis. Dėl to reikia nuo jų bėgti. Po to, užpuolė kaimą, tai nieks geruoju vergovę nenori, priešinasi. Ir priešintis gali labai rimtai. Dėl to reikia rimtų kareivių vergus gaudyti, ne šiaip savo kokių ten banditėlių. Priešinasi rimtai, daug žūna, natūralu, kad kariai ir vyrai žūna. Po to, prasmės iš senų žmonių – O tais laikais Europoje jau 40 metų buvo senis ir, ir sena moteris. Na, ko ta moteris sena boba išvadinta, 40 metą. Jau ir 30 metą galiu išvadinti. E, tai taip, visi tie, kam virš 35, e, sakykim, jie jau kaip vergai prasmės ypatingos neturėjo. E, jie norės pabėgti per gudrus, jie priešinsis, galų gale kiek šansų, kad pavyks parsivaryti savo žemės nedaug. Vaikai iki 7-8 metų taip pat jokios vertės neturėjo. Na, jos galėjo, jeigu jau ten visai arti, gal, galbūt upė, gal nuplukdyt galima. Galima buvo, bet o kas pirks tą vaiką? Ir, ir kol jis užaugs, kol, kol jis duos naudą. Ten tik tai koks labdarys galėjo. Geraširdis ir milaširdis, vergvaldys tokiais dalykais užsiimti. Daugumai, dieve, visam pasauliu buvo šimtai ir tūkstančiai ir milijonai pamestinukų, nesantokinių vaikų, kuriuos išmesdavo į gatvę ir, ir nieks dėl jų likimo galvos nesukdavo. Ne, trūksta vaikų, eik va rink, prisirinksi kiek norėsi. Daryk su jais po to, ką, ką, ką tu ten nori. E, tai vėl, vaikai iškrenta, vyresnio ir vidurinio amžiaus iškrenta, iškrenta visokie kariai, ka, karių kartais prigaudydavo ir kvailiem europiečiam parduodavo. Ir po to tie kvaili europiečiai gaudavo didelę bėdą, nes tie ir laivus užgrobdavo plaukiant, ir e, pabėgt bandydavo, ir pabėgdavo, ir sukilimus surengdavo, tai galų galiai įsitikino, kad ne, gal karo be laisvė jūs mums čia nepardavinėkit, e, po to prasidės ten visokie Jamaikos maronai, e, seminolai, Šiaurės Amerikoje ar iš viso Amistado laivo tragedijos, kuomet pajokavo kokas, kad visus suvalgys vergus, tai jie kai sukilo, tai patys žudė visą, visą įgulą ir, ir vėliau bilinėjasi, kur, kur, kur tuos vergus dėti, kai, kai tą jų laivą surado amerikiečiai. Na, tiek to tas istorijas, vieną galiu pasakyti, vergoviai tinkančių žmonių kiekis labai mažas ir vergų užgrobimas dažniausiai reiškia, tinkančių vergoviai žmonių užgrobimas reiškia vietinės bendruomenės genocidą. Tai tos valstybės, kurios labai sėkmingai užsėmė vergų prekybą, o tokių buvo ir ekvatoriniai Afrikoje, ir Ramiojo vandenino pakrantėse. Jos baigdavo tuo, kad po 50-60 metų aplink tą miestą valstybę būdavo 3-400 km spindulių negyvenamos teritorijos. Džiunglės, išnaikinti kaimai, tiesiog nieko nėra. Ir Tai jeigu visam pasauliu e, tipinis valstybių kūrimasis yra, kad viena stipresnė gentis pajungia savo valdžiai silpnesnės, priverčia mokėti mokesčius, e, siunčia ten savo karinės įgulas, e, tuos mokesčius surinkti savo valdininkus, maišosi su vietiniu elitu ir galiausiai taip va, gimsta tauta, valstybė, nacija, civilizacija. Lietuvoje tas pats, va, nuo Mindaugo iki Vytauto tas procesas puikiai Lietuvos istorijoje aprašytas. Tai Afrikoje, žinot, jeigu tu visus išžudai savo kaimynus, ne taip kaip lietuviai, kad e, žygiuoji Latviją ir jų keulės parsiveži, ar, ar, ar, ar karves. Tai kokia ten integracija vyksta? Požeminių dievų pasaulyje, tik tai lavonų integracija. Mm, kitokia nevyksta. Ir taip ir gaudavosi, valstybės buvo ir stiprios galėjo būti, bet jos neišaugdavo daugia milijoninės. Kiekvieną tą valstybę supo, kaip minėjau, milžinišką dykvečių zoną. Ta vergų kasmetinis gaudimas e, vedė prie to, kad pasirodo svetimi, tai vadinas viskas. Ta, tavo gyvenimas baigėsi, jie nesutiks su tuo, kad kaip Europoje. Ai, mokėjau dešimtinę bažnyčią ir e, prancūzų karaliai, o dabar mokėsiu e, bažnyčią, kaip mokėjau, taip moku, o dabar dešimtinę mokėsiu Anglijos karaliai. Ir koks man skirtumas, kas čia mane valdo? Ne, Afrikoje šitas neveikia. Feudalizacija, va tokia ir feudalinių valstybių užka, užkariaujamų milžiniškų imperijų kūrimas buvo beveik neįmanomas. Visur ten, kur, kur vergų prekyba buvo išvystyta į aukštą lygį. Na, taip, manau, ten tuos vergų vežimo mm, įvairiausius e, gaudimus, skelbimus pardavimo ir visą kitą esate, esate matę. Na, jei nematė, galite pažiūrėti. Dešimtoj skaidrai e, Mombasa. Mm, irgi vergų prekybinis, bet čia įkurtas, e, įkurtas buvo arabų pirklių. O perėmė jį portugalai. Ir toliau prekiavo tais pačiais vergais, labai sėkmingai. Tik tai jau su katalikų kryžiumo, nebe su islamo žalia vėliava. E, kiek iš viso išvežė vergų? Na, čia toks klausimas įdomus ir Europos mokslininkai šimtą metų beveik svarstė, skaičiavo, priskaičiavo. Bet dėja suskaičiavo tik legalius reisus, nes šalia e, oficialios prekybos buvo dar ir tokia piratinė, banditinė, nusikalstama, mokesčių nemokanti. Ne, ji negalėjo būti labai didelė, bet na, 10 procentų galėjo skirtis. Suskaičiavo, suskaičiavo, kad buvo iš Afrikos išvežta 60 tūkstančių laivų su vergais. At bėdos prasideda su tais, kad vežė ne tik vergus laivai, E, prikraut galėjo visko. Buvo specializuoti tik vergam laivai, atsirado tokie kaip kalėjimai e, su, su griežtom pertvarom, su neįmanoma ten, ten į denį išlipti, su įtvirtinimais ant denio. Buvo tokių, bet dauguma tai visgi prekybiniai ir pusiau kariniai laivai. Ir kita bėda, laivų tonažas, neaišku kokio dydžio. Na tai vienaip, kitaip skaičiavo iš tų 60 e, tūkstančių va, va, ir išplaukė 6 milijonai, nes daugiau mažiau apie 100 vergų galėjo pervežti. Vergų mirtingumas, e, skirtingai nuo, nuo visokių pasako, jisai buvo mažas. Per Atlantą perplaukti e, buvo įmanoma, na jau ten ir, ir nosį krapštantis per pusantro mėnesio, čia daugiau daugiausiai. Na taip buvo galima papulti iš stilių, galėjo, bet visos tos nelaimės ir nesąmonės nutikdavo tiem neorganizuotam verkų pirkliam, kontrabandistam. Nes tie tai jau ten ir pinigus taupė, ir stengiasi kuo greičiau, ir, ir maisto nepasirūpindavo, kartais ir vandens, ir po to pakeliui neprižiūrėdavo ten tų pervežamų vergų, mirtingumas milžiniškas, keliolika, kartais trečdalis išmirdavo. Bet čia, taip sakant, anglų daugiausiai rankų darbeliai būdavo. E, pagrindiniai vergų vežiotojai, ispanai, ne, patys numeris vienas iš tų šešių milijonų jodaodžių vergų, nemažiau kaip keturis milijonus, turbūt ko gero ir daugiau. Tai buvo portugalai. Portugalai buvo patys didžiausi vergų prekybininkai pasaulio per visą ko gero pasaulio istoriją ir, ir būtent prekybininkai. Jie ten užkariauti ar pagrobti kažką nelabai galėjo. Tai Portugalų pervežimo vergų nuostoliai per Atlantą buvo mažesni negu kad Portugalų kareivis pervežant labai nedaug, kartais iki procento numirdavo, kartais ir mažiau, pusę procento, pusantro procento jau ten buvo daug, keturi tai jau kažkokia katastrofa. Ir tai nenostabu. Nenostabu, žino dėl ko, todėl kad vergų nemokamų nebūna. Jeigu galvojate tapti kokiu vergvaldžiu ir džiaugtis, ne, neapsidžiaugsite. Dauguma vergvaldžių vergus paveldėdavo, jei taip žiūrėti pasaulio istoriją. Su tais pagautais visokių bėdų būdavo. Taip vergų kokybė skiriasi, bet jų kaina Ne, yra tų skaičiavimų, kiek kainavo vergas Romos imperijos na, klėstėjimo laikais. Ne tada, kaip staiga ten koks Cezaris galų genocidą surengė, porą milijonų žudė, vėl nežino, kiek ten milijonai vergovę pardavė, tai aišku, kad kainos nukritusios, bet, bet taikos metais. Taikos metais e, romėnų vergas e, ar vergė galėjo kainuoti nuo 20 iki 50 dabartinių, e, dabartinių tūkstančių eurų. Tai nebuvo nei pigų, nei kiekvienam įperkama. Ir vėl tas 20, tai čia toks uh, pusiau be proto, pusiau be kojos. Nu, darbinis, galintis dirbti 40-50 tūkstančių. Labai vertingas ten su išsilavinimu, koks ten graikas ir, ir panašiai galėjo, arba didelio baisiausia gražuolė galėjo kainuoti ir 200 tūkstančių eurų. Na, Pagalvokite, kiek metų jums dirbti reikėtų, kad nusipirkt vergą, kuris dirbtų už jūs. Praeis noras vergovę užsiimti iš karto. Panaši situacija buvo su vergais, na, apie tas kainas jau čia galima spręsti tik nuo 18 amžiaus, arba Jungtinė Amerikos valstijų. Taip, ta pati kaina. Nu, na, visai ten vaikai kokie ir, ir taip toliau, tai 12 tūkstančių eurų moteris ir, ir ten nieko nesugebantis jo dadarbiai 20-30 tūkstančių, na, vertingas 40-50. Kaip naujas sportinis automobilis, tiek kainavo vergas. Tik automobilį, na ir vergą gali parduoti, bet automobilis nepabėgs. O vergas visai gali nutikti. Taip, kad e, įsivaizduot, kad vergai, na kartais, nes taip ir yra, kaip e, trečiam reikia, mirties stovyklose, Stalino gulagė, Mao Dzedūną visokiose kalėjimuose, Šiaurės Korejos mirties irgi koncentracijos stovyklose. Na, žmonės dirba kaip dirba, kaip vergai. Ne, ne. Ne kaip vergai jie dirba ir mirė. Vergai žymiai geriau gyveno. Bent jau rūpinosi, kad nuo vitaminozės ir element, elementado nenumirtų. Nes, na, vertybė. O pagautas inteligentas Korejoje, Maskvoje ar, ar Berlyne, jeigu jis dar, dar kitos tautybės, mm, jo gyvenimas nevertas ir tiek buvo. Čia apie humanizmą, vergovę ir, ir jos įvairias formas. Beje, apie humanizmą ir vergovę, jei galvojate, kad šiuo metu vergų pasaulio nėra, tai stipriai klystate. Jungtinės tautos skaičiuoja, vergų šiuo metu pasaulyje yra apie 200 milijonų, vienetais procentinė išraiška jų mažesnė be abejo negu kad kažkada. Dauguma jų neteisėti vergai, vergovė egzistuoja Kinijos pakraščiuose, na tiesa jau jį ten beveik sunykusi, e, bet Indijos kai kuriuose užkoboriuose yra. Yra, čia ne, nepriskaitau tos na, baltosios vergovės kaip prostitutės ar, ar ten kažkokie narkomanai atidirbinėjo už, už narkotikų dozę. Ne, čia vergovė, kuri dažnai ir paveldėta nuo, nuo, nuo mažens iki senatvės. Paskutinė valstybė, kurioje naikina, naikina ir niekaip vergovės ne, nepanaikina, yra tokia bjaurastis vardu Mauritanija Afrikoje, va tenai šiam amžiui du kartus, pri, 21 amžiui, du kartus įstatymus priminėja, kad vergovę panaikino jau. E, tiesa, kadangi 20 amžiaus pabaigoje šešis kartus tokius įstatymus priminėjo, tai matyt, kad dar viskas neišspręsta. Yra vergovė Saudo Arabijai, yra tokia, kaip čia pasakius, Persijos įlanka irgi įdomi, kai kuriuose valstybėse vergovė egzistuoja. Ji neoficiali, jis slapta, ten dažniausiai paveldėti tie vergai iš, iš anksčiau buvusių. Bet tokio griežto ne, kad viskas, daugiau vergų nebus, nėra. Tai tie 200 ar daugiau kaip 200 milijonai vergų šio, šio laikiniam pasaulyje, jų yra vienetai skaičiuojant daugiau, negu kad jų buvo 16, 17, 18 ar 19 amžiai. Apie vergovės panaikinimą kitą paskaitą dar pakalbėsim, bet visai užbaigti norėčiau vienu, priminsiu ta masinė tokia va vergų prekyba, jį griovė tiesiog Afrikos e, valstybingumo pastangas sukurti kokias nors didesnės valstybės. Ir tai buvo viena iš priežasčių, dėl ko europiečiai gana nesunkiai 19 amžiaus antroj pusėje, faktiškai per 20 ar 30 metų visą Afriką paprasčiausiai e, nušlavė nuo politinio pasaulio žemėlapio.